Exercise B, Ki sa sa yo ye? What are those? Model, You hear. Ki bagay sa yo? Chèz. You say. Sa yo se chèz. Let's continue. Number one. Ki bagay sa yo? kamyonèt. Sa yo se kamyonèt. Ii. Ki bagay sa yo? Kay. Sa yo se kay. Iii. Ki bagay sa yo? Mayo. Sa yo se mayo. For. Ki bagay sa yo? Wout. Sa yo se wout.